sabah pa ima očejfe. Ko hoće da se opusti, da znači malo prilegne, neće mu zamjeriti, samo nek nam pokuša, znači, ako su čarate malo prljeve, ne baš to izbog blizu. Ovaj, ako hoće da pita, da ljudi, mi smo tu. Znači, ko hoće da spava, nek spava. Ako hoće da sjeli još sa nama malo, znači ova braća koja osjeti da te obara nešto, samo se pomakni malo niže i dole. Gdje u, na Dunjaluku, u Bosni, kod mene ovdje bio konzervativ. Ja se sad samo prisjećajte, pa kad onda krenemo. Ima, ima, brat, on već rezervaciju ima od juče. Rezervi se se već. Najljepši pa je Pahol. Pahol Bosni je I mali, jel preživio i kod kuhara? A? Pita še, če je zakasnila kahva? Ja še, se navikla kahva. Še je bilo, možda ti još što pretvoriti mu je, pretvori ga malo, ali ga ostaje ovako. يسأل أخونا داعي إبراهيم فاتر داعي داعي <coughs> يسأل يعني لو تبدأ بعض الآداب السؤال للشيخ كيف يعني يوجه السؤال وكيف يعني يتعامل بأدب مع الشيخ كي يعني تعرف بعض الإخوة أحيانا يعني يأخذ فيكم عندي سؤال يعني يهدد نحن نخشى أنه نجعل الشروط والقيود حتى نكون كالصوفية نخشى أيضا يعني إنما الإنسان يسأل بأدب كما يسأل مثلا يسأل بأدب يعني الله لا يحق للإنسان الاعتراض والسؤال وما نرى شروط وقيود هذا هو بشكل عام يعني كيف تعامل يعني الإنسان الإنسان عالم أكيد ما أنا ما وجدت من أحد أي سوء أصلا <laughs> Znači, naš brat Ibrahim je postao pitanje, ne mogu te citirati, ali ja ću pokušati, ovaj, kako se obhoditi prema šehu, ovaj, od prilike u tako svim situacijama, pogotovo prilikom pitanja, prilikom, znači, <clears throat> kaže šeh, svakako tu treba obrati pažnju na edem, Međutim, mi ne smijemo otići u sufizam, pa ograničiti sad postaviti neke, neke nove, znači, uslove. To nekako u okvir, ne smiješ ovo, ne smiješ ono. Ovo, ovaj, ja, kažu, lično, evo, Boravić sama nisam primijetio da vi nemate tog edeba da pitate na jedan ružan način da ovaj podržite glas Znači, svako ima pravo da upita, možda se nekome određeno pitanje, njega ne tiče u datom momentu, ali svako ima pravo da pita ono što ga, tako, ovaj, izvete, je tako, ono što ga tišti. Šta ćemo s ovima što su napravili rezervaciju od jučer? ćemo biti pravedni prema njima i ćemo zaboraviti ko da, i, ko da novi dan, nova na faka. A? Pa bilo je neke rezervacije od juče, ali ja sam to prvi, nemoj da preskačemo. Pa eto. Nek bude tako. A? Nek bude tako. Hajdemo pokušati ni malo onaj, da popusti, pošto je vratimo rezervacije, sam dva pitanja, da mu dadnemo pravo na jedno, pa onda kad završimo sav krug opet. Bojedom. Zaista je bilo predivno, mislim svima da vas ovaj za ovo što je Ovaj, ali mi je nešto dostalo juče da sam potpuni ovaj, iz svega onaj pitanje bilo ovezano za ovu temu. Prvo, o, sudnjem danu preznacima i nisam baš do sad bio, ne znam, ostali o tom čovjeku, nego koliko sam bio sa ovim, od svih malih preznaka, koliko sam upoznao da je se ispunilo, osim da su pre, uglavnom sad već veliki trebalo očekivati, jel, da su se mali. Pa ona je poja, pojava Mehdija i halifa koji će ujediniti. A sad ovo nisam bio baš upoznat sa tim čovjekom koji je opisan ono, kao nestabilno i kako je već šejh preveo. Znači, znači, oko toga, da li ovo sad vrijeme, gdje smo mi sad tu sa tim preznacima? يشكر الأخ يعني يشعر أنه يعني استفاد في هذه الأيام كثيرا ثم يقول يعني لو في إضافة من درس الأمس يعني أو أو أقل شيء أنه أول مرة مرة سمع أن هنالك ذكر في الحديث رجل كما قلت يعني يظهر في وقت الفتن فيميل فكيف يعني نجمع بينه يعني بين ظهور المهدي هل نحن اليوم هل يعني كل علامات الساعة الصغرى والوسطى قد يعني صاروا أو لو في إضافة من هذا الشيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي نبينا لا شك أن الله تعالى من رحمته أن جعل لنهايات الأشياء علامات يعني Nakon zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala i salavatom poslanika ali sad sam, kaže nema sumnje da od Allahove milosti da Allah subhanahu wa ta'ala kad nešto hoće da završi, kad je odredio da se nešto treba završiti, onda je dao tome znači nago- nagovještaje ili preznake. يعني لنهايات العالم جعل علامات لنهايات الولادة جعل علامات لنهايات العمر جعل علامات فهذه من رحمته حتى ي- يعطي للناس فرصة أن يعودوا إليه Pa vidimo primjer radi Allah Žešanu, znači ovaj, e, daje znakove ili preznake za nestanak, za smak svijeta, daje preznake za rođenje, vidite, žena trudna, pa vidimo preznake, sad će ušla u deveti, daje preznake čovjekovom životu, kraj njegovog života, čovjek stari, ufatio ga mraz, jel, jel očelavio ili ostario. Znači, Allah žele svoje milosti, daje te preznake kako bi dao ljudima da kažemo, te zadnje prilike, dao ljudima mogućnost da o svemu tome, jel, dobro porazmisle i da se vrate. نهاية العالم انتهاء الدنيا ربنا جعل له علامات وآيات A što se tiče, znači, smaka svijeta, znači, završetak i nestanak ovoga Dunjaluka, Allah Žešanu je dao, znači, znakove i ibrate u svemu tome. أما ال- العلامات فقد تحصل ولا ينتبه لها الناس Što se tiče nekih znakova, oni se ovaj događaju nekada, a ljudi ne primjećuju. وأول علامات هي مبعث النبي صلى الله عليه وسلم Od tih znakova, prvi taj znak je, znači, slanje poslanika, ali i salatu wasalam. لأنه أصلا هو كان يسمى في الكتب التي أنزلت قديما كالتوراة والإنجيل قال نبي آخر الزمان A dolaza poslanika, ali i salatu wasalam, ili pojava poslanika, ali i salatu wasalam, je spomenuta, ili tako nagovještena u priješnjim knjigama, da će to biti poslanik zadnjeg vremena. Znači, poslanik u zadnje vremenu. وقال بعثت والساعة كهاتين أشار بإصبعيه قال بعثت والساعة كهاتين Pa je rekao poslanik sam, sam, sam o sebi, kaže, ja i sudnji dan, ja sam poslan, Znači, ja je sudnji dan ovako. ثم بين آيات علامات كثيرة كلها قد حصلت منها انشقاق القمر ومنها المعركة بين علي ومعاوية ومنها الصلح الذي تم على يد الحسن بن علي وغيرها من الأمور حتى ما نشعر به اليوم Znači, mnogi ti preznaci koje, koje je najavio poslanik ali sratu sram ili koje je, znači, ovaj, spomenuo Kur'an, vidimo da su se, znači, mnogi dobro, dobro izredali, pa vidimo, znači, ovaj, eh, da se mjesec prepolovio vidimo da je bila bitka između na Muavije i Alije. Znači, vidimo puno tih događaja koji su znakova koji su najavljeni, oni su se već, jel tako, ustvarili. حتى هذه ال ال الذي نكتب الآن تستطيع أن تكتب في التليفون تستطيع أن تكتب في الإنترنت صد- قال من علامات القيامة كثرة الكتابة Čak i ovo što mi vidimo, ova, ova tehnika, pišeš na telefonu, pišeš na internetu, znači sve to jer je od preznaka sudnjega dana da će se pojaviti znači mnoštvo knjiga, mnoštvo izdanja. حتى الذي يحصل الآن في مكة من إعمار وكذا هذا من علامات القيامة قال لأنه انبعاج جبال مكة من علامات القيامة الانبعاج وأن تحفر الأنفاق فيها Čak i ova velika, znači, gradnja u Mek, primijetili ste, ti ogromni hoteli, metro i tako dalje, sve je to, znači, od preznaka sudnjega dana, jer je to najavljeno da će ispod Meke, znači, da će Meka biti izbušena, to jest da će biti tuneli, zar nije tako? فأنت ترى أن كثرة الزلازل كثرة الكسوف في الشمس هذه كلها من علامات القيامة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم dalje, znači mnoštvo tih zemljotresa, mnoštvo povraćenja sunca i tako dalje. Znači sve ovo od preznaka koje je najavio poslanik ali salatu salam. تقارب الزمان تلاحظ أنت اليوم السنة تمر سريعا اليوم يمر سريعا هذا كله من علامات القيامة Isto tako, znači, brzina vremena, godina sad pa sad prođe, mjesec, dan, samo se začudiš šta je ovo, gdje smo, kako ovako brže. ولكن الآيات وكثير من العامات لكن الآيات هي التي إذا رآها المؤمن والكافر علم أن هنالك شيء سيحصل Ovo su znači znakovi. Ili ovo su, da kažemo, predznaci. A ovo su drugo o čemu ćemo sad govoriti, to su znači znakovi ili ajeti. Kada je vidi, znači, i vjernik i nevjernik, znači kada vidi tu dotičnu stvar, zna da nakon toga nešto dolazi odmah. لذلك يقول في الحديث لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات I zato, kaže poslanik alaih sallatu wasalam, neće nastupiti sudnji dan dok ne vidite deset znakova. وذكر منها الدجال ودابة الأرض وشروق الشمس من مغربها فهذه كلها علامات لو رآها الكافر والمؤمن سيعلم أن هنالك أمر سيحصل Pa je spomenuto, znači, ovih deset preznaka pojave držala, izlazak sunca sa zapada, e, pojava životinje, e, silazak Isali, salatu wasalam, jeđuđ i međuđ, znači svi ti, ovaj, da ih sad ne pobrajamo do kraja, deset preznaka, ovaj, znači kada je vidi i mu'min i kafir, znači da nakon toga nešto odmah dolazi. Znači oni idu onako odmah ovaj, neposredno jedan iza drugog. أما المهدي فهو آخر خليفة من أواخر قبل عيسى يعني عيسى يحكم المهدي ثم ينزل عيسى في زمن المهدي ثم يحكم عيسى سبع سنوات ويموت عيسى ويدفن وبعد عيسى تهب ريح من جهة اليمن تقبض روح كل مؤمن فلا يبقى في الأرض مؤمن Što se znači, Mehdije, on je zadnji halifa na zemlji. on će se normalno, znači, pojaviti i uspostaviti prije Silaska Isa ali Salatu Salam. Pa će doći Isa ali Salam, pa će ta vladavina, znači, to hilafeta trajati sedam godina, a zatim će Allah subhanahu wa ta'ala uzeti dušu Isa ali Salatu Salam, pojavit će se vjetar iz pravca Jemena koji će, znači, pokupiti mu'minske duše. أما هذا الذي كنا تحدثنا عنه أمس هذا ليس يعني ليس رجل صالح النبي وصفه بأنه ليس بالثابت يعني Nemoj da vas buni ono što smo ovaj e, juče rekli za tog čovjeka. To je čovjek koji nije, znači, dobar čovjek, nije pobožan čovjek. Znači, to je prirodljiv čovjek. Nema veze što je on isto tako iz poslanikove porodice. Pa imamo mi, jel, Džennehemlija, jel tako, iz poslanikove porodice. وليس معنى أن يكون الرجل من أهل بيت النبوة أنه يكون صالح ليس معنى ذلك Upravo ovo ja Dodo, a šef ponovo potvrdio. Znači, ne mora znaš da ko je čovjek iz poslanikove poroci, da je on dobar čovjek. Mi kad danas pogledamo imati neki kraljeva koji je vuku, jordanski kralj iz poslanikove poroci, marokanski kralj iz poslanikove poroci, međutim, ha? jasno je nama, kod se oni okriču. Znači, ko može sa nama preko vode, ne bude budan, ko ne može, ne se guši tamo iza ovi stubova. Znači, čim osjetiš da ne znaš o kojem alametu pričamo, samo se pomakri tamo i oključi se هل ممكن نقارن وتؤتنا بعض المعلومات كيف يعني كلنا كل أناس ينتظرون حتى اليهود ينتظرون والشيعة يقولون إمام منتظر وكذا كيف يعني هم يعتقدون أن المهدي سيأتي هم مهديهم آه، سوبرمان Znači, njihovo Mehdija je supermen nekakav. قالوا ولد قبل 1300 سنة ولا زال يعيش Za- Znači, rodio se prije 1400 godina, još uvijek živ. ومعه القرآن Odnio Kur'an sa sobom. طيب هو ليش بخيل ليش مخبي علينا يعني خلي يطلع لنا القرآن الصحيح حتى نقرأه Šta se krije, što nam ne vrati Kur'an taj, kako oni kažu, ispravni, pa ono, ako, ne, neć, ako se ne ide ovamo, sretno bilo. طيب ما ذنبنا نحن آه، إذا هو أخذ القرآن وخبأه Šta, šta, šta je sad naš grije? Šta smo mi sad tu kriv? Uzeo s Kur'an i ošao negdje tam sakrio se. I ne imate. فإذا الله ألقانا في النار يكون ظالم بها الحالة لأنه الله خب قلبه وخبئ القرآن خلي الناس عايشة مثل الهمل ما يعرفون ديني إذا الله عذبنا يكون ظالم هذا منتهى الجحود Pa šta ćemo onda sad nemamo Kur'ana? Mi ćemo morat griješiti, jel tako, ne znamo kako da se ponašamo. Pa bi to je ispalo onda da je, da nam Allah čini zulom. Neuzubillah. فيقولون هم أصلا الأئمة الاثنى عشر آخر إمام عندهم هو اسمه الحسن العسكري الحسن العسكري Kažu oni u njihovom tom redoslijedu 12 imama da je zadnji godni imam zove se Hasan el-Askari. وهم نفسهم يقولون أنه عقيم ما كان له ولد I oni sami kažu, znači to je njihovo vjerovanje da je on bio nerodan, znači ovaj, da je bio sterilan, da nije imao djece. فكيف صار له ولد اسمه محمد بن الحسن العسكري واختبأ من الدولة العباسية في سرداب داخل الأرض وغاب وهاي الغيبة وبعد ما طلع Pa kako sad povezati ovo? Tvrdno oni kažu, on ima sina, zove se Muhammed al-Askari, koji je u vrijeme Abasije, Abasijskog hilafeta ošao neđe, sakrio se u zemlju, neku pećinu. Kako sad ovo? Vama nema djece, sad jednom usvojio nekog Muhammeda al-Askarija. هم أخذوا عقيدتهم من اليهود يعني. Znači oni su uzeli akidu od židova. نحن لا ننتظر هم ينتظرون Mi ne čekamo, oni čekaju. Nahnu na'mel. نحن ننتظر قضاء الله فينا وهم ينتظرون واحد يطلع يجعل القضاء فيه Znači, mi očekivamo i živimo iz kadra u kadr i čekamo kad se pojaviti neko da zajedno sa njim presudimo njima. أما مهدينا الذي خبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام فقال هو آخر خليفة من أهل بيتي اسمه كاسمي وكنيته ككنيتي يعني اسمه محمد بن عبد الله وكنيته أبو القاسم A što se tiče našeg Mehdije, kako ga je najavio poslanik Ali Salatu Osalam, kaže ime mu je kao moje ime i porijeklo mu je kao moje porijeklo i nadimak mu je kao moj nadimak. Znači sve je isto. Muhammed ibn Abdullah, nadimak znači Ebul Qasim. Pa Lagan umaj sam mu ibn Al-Hasan. يعني يخالفون حتى التسمية اللي سماها النبي عليه الصلاة والسلام. A كاجو محمد بن الحسن al-Hasan, znači او غور ovom عليه الصلاة والسلام طيب، آه، لا نلتفت لهم ولعقائدهم ولكن نحذر منهم ونعاديهم كما يعادونا više znamo da smo mogli se da ga potursali i da htjevala se od njega da povuče svoje izjave koje je, znači, svoje fetve koje je dao u vezi kufru tagu, u vezi džihada, znači. A. A on je poručio, a brat, znači, prenosi informaciju da je poručio kao braći da on se neće to ostaviti, znači, pa makar bila spektakla, znači, في الأردن أنت تعرف أن هناك الجه... السلفية جهادية ومنهم من سجن ومنهم من يعني ف على رأسي محمد بن كوكس زوي محمد المقدسي اه شو ما نعرفش كلنا بس ايه ف تعرف له فتاوى تسمع أنت عن هذا الرجل أبو قتادة أبو قتادة نقول نعلمك كم تقول أبو قتادة ها؟ محمد لا لا أبو قتادة ثاني له الكتب وكذا يعني داعية كان في مع الجهاديين في أفغانستان وفي كلما يعني يخرج من السجن يبقى فترة ثم يأخذونه بسبب فتاوى يعني يؤيد المجاهدين يعني الفتاوى تدل التابوت وكذا Šta je pitanje u stvari? A da li on, da li je njemu poznate te informacije da عندك To je ال- mučenje da je to. عندك معلومات عن تعذيب ال- ال- ال- السجناء المجاهدين في الأردن وكذا والله ما دخلت وعذبوني حتى أخبر ما أعرف Kaže, ja nisam ovaj, saču, sačuvan sam od tog, znači, ovaj, te kažnjavanja u tom jordanskom zatvoru, tako da ne znam, ni, nisam, kaže, u toku. يعني أنا أنصح الإخوة أن لا يتعلقوا بالأشخاص Kaže šeh, ja savjetujem da se ovaj ljudi, da se vi ne vežete za da se ne vežete za ljude u smislu. لذلك يقول الإمام مالك الإمام مالك يقول لا يؤمن على حي فتنة Zato je rekao Imam Malik, čovjek dok je živ nije siguran od iskušenja. ومن كان يريد أن يقتدي فليقتدي بمن مات Pa kaže, ko hoće da nekoga, da se za nekim povodi, neka se povodi za onima koji su umrli. لأنه إذا تعلقنا بإنسان حي وبعدين يضعف الإنسان في لحظة من اللحظات ممكن يرتد ممكن يغير منهجه ممكن ممكن فأنا تعلقت به فإما سأنفر من هذا المنهج كله وإما سأتبعه في كرافه Jer čovjek ako se puno veže, znači, za određenu ličnost, može to biti jedan vid ovaj, iskušenja, da u datom momentu ta ličnost oslabi da ne do Allah promijene svoje stavove, da, da se ova, jednostavno ostavi onoga čemu je pozivao i tako dalje, pa će taj, velik, taj znači, velika bliskost s određenim insanom i ličnošću možda utjecati da čovjek ovaj, koji je puno se vezao za određena imena, ovaj, potpadne i upadne u isti problem, pa da ostavi određena načela ili ne do Allah da ostavi, znači, vjeru potpuno. وقد رأينا دعاة كانوا سجنوا عشرون سنة في سبيل الله وخرجوا ثم صاروا مستشارين للمخابرات Ili vidjeli smo, kaže, ljude od daija koji su znali po 20 godina biti zbog islama u zatvoru. Pa bi neki od njih kada su izašli, postali, znači, savjetnici obavještajne službe. وقد وجه القرآن الكريم هذا التوجيه حين قيل أن محمد بن عبد الله قتل في أحد فألقت الصحابة سيوفهم وقالوا فنزل قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم Tako da se Kur'an usmjerava, vi znate na, na Uhudu, kada se pronijela vijest da je ubijen Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, znači to je bilo iskušenje za mnoge ashabe pa su odložili svoje oružje. Pa je to Kur'an spomenuo, Muhammed nije ništa drugo, sallallahu alejhi ve sellem, do Allahu poslanik. Ako on umre ili ubijen, bude, hoćete se vi svojim ponovo stopama vratiti, فينتبهوا لهذا جدا خطير هذا مو- الموضوع التعلق بالأشخاص Pa zato, Znači, treba povesti računa, ovo je ovaj, jako bitno da shvatimo, znači, da se ne vežemo, znači, puno za određena imena,